bu hamma yer kurrasi bo'yicha janglar ham ma'lum bir kishilarga kerakdir birodarlar ularning farovon yashashligi uchun musulmonlar o'rtasida fitnaral bo'lishligi kerak u musulmonlarni bir birlari bilan urishishligi ularning xotirjam botillarida davom etishligi uchun kerak bo'ladi ming afsuslar bo'lsinki bu musulmonlar soddalik qurboni bo'lib bormoqda shu vaqtgacha